Ella está con él, pero yo sé que me extraña. Se nota los besos que le da, no siente nada. Extraña que desperta a tu lado en la mañana. Diga lo que quieran, pero a mí no me engaña. Na, na, na, Yo sé que me extraña que ahora está con él, pero na, na, na, na, na, na. Se nota en tu foto que no sienten a mí no me engaña. Perdón, mi amor, porque soy un real bandido. venga cuida nido. Me pone contento ver que ahora está muy bien. Este da el tiempo que yo no pude beber. Pusiste una historia destacada con el pa' que yo la vea. Y yo re de ni idea. Me tiene bloqueado, pero guiño guiño. Sé que tiene cuenta falsa, dale cariño. Ya no soy el tonto con el que pensaba que tú estabas. Yo mi amor hablamos mañana. Y na na na, na na na. Yo sé que me extraña aunque ahora está con él, pero na na na. No nota en tu foto que no sienten, a mí no me engaña. hey, <laughs> mami, yo sé que estás con él para darme celos, pero el que vive en tu mente es... A mí no me engañas, sé que pensaba mami, que yo te engaño. Y aunque me extrañas, ahora andas con un extraño. Y si lo cruzo, decirle que se ponga el chaleco y que no intente compararse, mami, porque eco es seco. Y yo sé que nos amamos, pero esto no puede ser. Yo nunca te di motivo y vos siempre celándome. Estás alucinando, como gotas del SD, porque con él vos estás triste, son Messi en el PSG y yo. Que a vos te di todo, termina en el lodo. Te llenan la cabeza y ahora estás con ese bobo. Por vos yo puse el lomo y me ya lo sé, mi amor, que nuestro amor es imposible, pero ya sabes que cuando quieras yo te hago el favor. Fuguémonos, pero nunca volvamos porque yo siempre voy a ser tu peor error. Y nuestro amor es imposible, pero ya sabes que cuando quieras yo te hago el favor. Fuguémonos, pero nunca volvamos porque yo siempre voy a ser tu peor error. Y na na na, na na na, yo sé que me traen notan tu foto que no sienten, a mí no me engaña. Ella está con él, pero yo sé que me extraña. Se notan los besos que le da, no siente nada. Extraña que desperté en tu lado a la mañana. Digan lo que digan, pero a mí no me engañan, na, na, na, Yo sé que me extraña, aunque ahora está con él, pero na, na, na, na, na, na. Se notan tu foto que no sienten, a mí no me engaña. Alex. Ezequiel Matice, estamos activos. Ezequiel Matice, perro. DJ Alex, Doctor Alan, B-Max, que onda, replay. Gracias a Dios por todo.